Stephen King. O tak. Tak. O tak. tak, o tak. O tak. O tak, o tak, o tak, o tak, o tak, tak, o tak, o tak, o tak, tak, o tak, o tak, o tak, o tak, o tak, o tak, o tak, o tak, tak, o tak, o tak. Tak. Od kilkunastu lat Ja siedzę głównie w Stevenie Kingu. O tak, tak, o tak, o tak, o tak, o tak. Spytacie pewnie, jak to się zaczęło. W wieku 14 lat nie znosiłem Kinga. Kojarzyłem go głównie z filmów. Ktoś kiedyś polecił mi jednak miasteczko Salem. Przeczytałem, i teraz zamiast bawić się z dziećmi i żyć jak przystało na mój wiek, siedzę w pustej chacie i nawijam o tym do mikrofonu. O tak, Stephen King zmienił moje życie. Zmienił moje zmienił życie. Moje życie. Stephen King zmienił moje, zmienił życie. moje życie. Stephen King zmienił moje życie. Moje życie. O tak, Stephen King zmienił moje życie. Moje życie. Moje życie. Moje życie. O tak. Mhm. Mhm. Zmienił moje życie. Moje życie. Mhm. mhm. Zmienił moje życie. Moje życie. Mhm. Zmienił moje życie. Moje życie. O tak. Tak. O tak. O tak. Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm.